Հայացք։ Զովինար Գրիգորյանի հաղորդաշարի դիտակետում Արցախն է ու Արցախցին։ Հանրապետության նախագահի այս տարվա սեպտեմբերի 12-ի հրամանագրով ստեղծվել է հանրային խորհուրդ։ Նրա կողմից ընտրվել է խորհրդի 8 անդամ։ Վերջիններս հանրային խորհրդի անդամության տեխնացուի հայտ ներկայացրած 27 քաղաքացիներից 1 ամիս անց քվեարկությամբ ընտրել են խորհրդի մյուս 17 անդամներին։ Քաղաքական վերլուծաբան Գագիկ Ավանեսյանը խորհրդի անդամ է նշանակվել նախագահի կողմից։ Համարը 2 տարի է, ես փնտրտուքների մեջ եմ։ Ազգը շոկից հանելու ես տարբերակը Համարում եք դեռ մենք շոկի մեջ ենք, գոնե ինչ որ չափով չենք հաղթահարել։ Չէ, չէ, շոկը կարող է տարիներ, տասնյակ տարիներ, որովհետև այն հարվածը, որ մենք ստացել ենք, դրանից դուրս գալը շատ դժվար է։ Ես անթադ փնտրում էի մարդկանց, կամ կազմակերպություններ միգուցե ազգը սկսի հավատ։ Այսօր ազգը ոչ մեկին չի հավատում։ Թե կառույցի, թե անձերի, նախ եւ առաջ այս վիճակից դուրս գալ համար ազգին պիտի նորից հավատներ շնչենք ինչ որ գաղափար պիտի լինի որը համախմբի մարդկանց այո այո գաղափարի հետ միասին այդ գաղափարը գրող կամ այդ գաղափարը կարազող մարդից էլ է մեծ բան կախված ու հանրային խորհրդում ես տեսել եմ այդ հնարավորությունը որ միգուցե անznավորություններ, որ հանրությունում հարգանք ունեն, պատիվ ունեն, հավաքվեն ու միասին փորձենք ընտրենք կամ գտնենք ինչ որ ճանապարհ ժողովրդին նորից հույս տալու, նորից պայքարելու, պայքարը եւ ռազմականն եմ հաշվում, պատրաստնելու պայքարելու, բայց նաեւ պայքարը գոյատևելու, պետությունը պահելու Առաջի տպավորությունը ճիշտ ասած ես ստեղ շատ-շատերին չեմ ճանաչում, բայց խորհրդի անդամների ու նաև բնակչության ես այդքան մեծ կապեր չեմ ունեցել ստեղի, ասենք մասնագիտական ունեի։ Առաջի տպավորությունը ես հույսով եմ որ տենց ելնելու է, նորմալ ազնվորություններ են հավաքված ու կփորձենք մնացածը արդեն տեսնենք, մշակենք, մենք ինքներս դեր պիտի կողմնորոշվենք նաև նախագահի հետ, հանրային խորհրդի գործնեության ոլորտները ինչ պիտի լինի, ոնց լինի, բայց միանշանակ ես համարում եմ ու արդեն ասել եմ, մշակում ենք մեր քաղաքական ասելիքները համարում եք համապատասխան ոլորտները հնարավոր է առաջնորդվեն ձեր նախանշած այդ դրույթներով, առաջարկներով։ Կախվածա կամքից, նախագահի կամքից։ Հանրային խորհրդին խորհրդական մարմինը Այնուհետև մենք ինքներս մեզ համար որոշել ենք, որ ցանկացած խնդիր որ դրվի, պիտի դրա հետ միասին նաև լուծման ձևեր առաջարկենք։ Խնդիր դնողներ շատ այդ ճանապարհով են գնալու, խնդիրներ բացահայտելու, խնդիրները բացահայտելով նաև լուծման ձևերը առաջարկելով։ Տեսնենք, ուզում ենք լավ ունի, կփորձենք։ Գագիկ Ավանեսյանը հադրութից է, Արցախյան շարժման հադրութի նախաձեռնող խմբի անդամ է։ Տշնամու կողմից շրջանի զավթումից հետո ընտանիքով հաստատվել է Ստեփանակերտում։ Նրան խնդրեցի մեկնաբանել նոյեմբերի 9-ի հայտարարության ներքին տեղահանված անձանց ու փախստականներին վերաբերող դրույթը։ Պարոն Ավանեսյան, Երակոմ հայտարարության 7-րդ կետում նշված է. Ներքին տեղահանված անձինք եւ փախստականները ՄԱԿ-ի փախստականների հարցերով Գերագույն հանձնակատարի Գրասենյակի վերահսկողության ներքո վերադառնում են Լեռնային Ղարաբաղի տարածք եւ հարակից շրջաններ։ Գրեթե ոչինչ չեմ հասկանում ովքեր են ներքին տեղահանված անձինք, Լեռնային Ղարաբաղի տարածքը ո՞րն է այն, ինչ մնացել է 2020 թվականի աշնանից հետո, թե Արցախի հանրապետության տարածքը, թե Լեռնային Ղարաբաղի ինքնավար մարզի տարածքը, հարցեր շատ կան եւ այս երկու տարվա ընթացքում ինչ որ բան արվել է այս դրույթի իրագործման ուղությամբ ստուգտը գրվել է մեզ համար մեզ պարտադրելու գործերանել այս նույն կետը քննարկում էին տասնյակ տարիներ բանակցությունների մեջ ընթացքում ու անտեսելով Շաումյանի շրջանի գետաշենի բնակիչների իրավունքները Հուսեյն Արցախի Հուսեյն Արցախի Մարտակերտի շրջանի հարթավարային գյուղերի որ զավթվել են որ զավթվել են անտեսելով անդադ ազգությամբ ադրբեջանցիներին էին անդադ այդ հարցը դրում։ Նույն այսօր ադրբեջանցիները պիտի վերադառնան իրենց բնակության վայրեր։ Այո։ Ադրբեջանում ապրող հայերի մասին միջազգային այս աններում նման հարց չէին էլ բարձրացնում։ Ես նորից ասեմ, մերոնք մեր բանակցողները բարձրացնում էին այդ հարցերը։ Չի կարող պատահել, երբ որ քննարկման բարձրացնային ու չասվեր։ Ուրեմն չէին բարձրացնում։ Ինչի չէին բարձրացնում Ուրեմն մինչև հանդիպումը կուլիսների հետևից ինչ որ բաներ էին պայմանավորում։ Ում հետ էին պայմանավորում, չգիտեմ։ Թող իրանք պատասխանը տան, ով որ բանակցում էր տասնյակ տարիներ, ու նույնը հիմա է շարունակում։ Հայերի մասին զրույց չկա, հադրուտը վերադառնալու խնդիրը հարց չկա։ Ես ուզում եմ հարցնել ձեզ, դուք հադրուցի եք համարվում եք ներքին տեղահանված, եթե առաջնորդվենք այս դրույթով, դուք պիտի վերադառնաք հադրուտ։ Այո։ Այո, Չնայած դուք տեղահանվել եք ոչ ձեր կամքով։ Ինչու ներքին տեղահանված անձինք չեն կարող massայաբար մարդիկ իրենց կամքով տեղահանվել։ Իհարկե, պատերազմի պայմաններով դա չի կարող լինի իր կամքով։ Նոյեմբերի 9-ի փաստաթուղթը Հայաստանը իր բաժինը իրականացրել է շուտվանից հայկական կողմը Հիմա մենք նոյեմբերի 9-ի փաստաթղթով պիտի իրանցից պահանջենք իրացանելիքը անեն։ Երկու տարի շարունակ պահանջում են վերադարձնել ռազմագերիներին։ Հա, ռազմագերիների պահով համաձայն են։ Դա դարձել է գործարքի առարկա։ Դիմացը այս տվեք, դիմացը այն տվեք, խումբ-խումբ վերադարձնում են ինչ որ բանի դիմաց հանդիպումներից հետո։ Ոցակը պահում իրաց մոտ, որ անդաց Հայաստանին ստիպեն զիջումների գնալ։ Մենք պիտի այդ ձևաչափից դուրս գանք։ Ու այսօրվա վրա անդադ խոսում է Վաշինգտոնյան պլան, ռուսական պլան, այս բանակցություններ Բրյուսել, Մոսկվա, Սոչի։ Ես սրա մեջ մի բան եմ տեսնում։ Օրինակ, Ռուսաստանը անդադ որ խոսում են, լալա բան են խոսում, բայց անհասկանալի բանաթոմ, որի միջոցով այդ բանը չի ուծում։ Ասում են Ղարաբաղի հարցը թողենք ապագա սերունդ։ Դա անընդունելի է։ 94 թվականին էլ Ղարաբաղի հարց թողել ապագա սերունդը։ Եվ վերջի եղավ։ Վերջի եղավ, մին ուրիշ սերունդ կոտորեցին։ Ուզում է 20-30 տարուց հետո, ինչա մեր երեխեքը հավիճ ուտեն, 20-30 տարուց հետո հետո իրաց կոտորեն։ Այս հարցը հիմա պիտի ուզի։ Դա ասում է ի հակադրումն այն բանի, որ փորձում են խաղության պայմանագիր փաստաթուղթ ստորագրել, խաղաղությամբ փաթեթավորել իբր հանուն խաղաղության Արցախը հանձնել Ադրբեջանին։ Այդ դե հարցը ընդհանրապես քաղաքականացված է։ Հադրութի դեօկուպացիա հասարակական կազմակերպություն էր գործում։ Պարտությունից մի քանի ամիս անց էր կարծեմ ձևավորվել։ Սկզբում ակտիվ էր։ Ճիշտ ասած, ճիշտ ասած, այդ գործում է, չի գործում։ Ճիշտ ասած, այդ կազմակերպության մեջ ես չկայի։ Ես ստեղ Հադրութի դեօկուպացիա հետ կապված 3 հասարակական կազմակերպություն կա ստեղծված։ Նույն անվանմամբ։ Չէ, տարբեր։ Կազմակերպություններից մեկը, ինչքան գիտեմ, արդեն Եվրոպայում եւ թեն ունեցել ներկայացրել Մարգարիտա Քարամյանն է։ Մյուսը Լևոն Հայրանն է ղեկավարում։ Բավական ակտիվ են եղել եւ մեր փախստականների շահերի պաշտպանման։ Բայց ընդունում են, որ փախստականներ են հադրուտից տեղահանվածները։ Գիտեք, սա ուրեմն ես եթե Արցախում եմ, Ես ներքին տեղահանված եմ։ Բայց եթե Եթե ես դուրս ես ըստ ՄԱԿ-ի կամ ըստ այսօրվա գործող բաների ես փախստական եմ։ Հադրութեցին որ Երևանը փախստական է։ Էլ փախստականի կարգավիճակ չունեն։ Ասեմ ինչի համար։ Նենց էլ այդ հարցը քաղաքականացրել, որ էլի քաղաքական շահարկման հարցա դառնալու։ Երբ հայտարարեն փախստական, ասելու են բա 89 թվականին դեկտեմբերի 1-ի որոշումը Հայաստանն ու Արցախը նույն պետությունն են Եթե ասեն ներքի տեղանված սկսելու է շարժելը, գրիվ են ուզում սկսածնեմ։ Այն որ պիտի Հայաստանի քաղաքական ուժերը գոնե նեղ կազմով հավաքվեն, որոշեն այս հարցը հանում են քաղաքական շահարկումից, ոչ թող հայտարեն փախստական, ու մակը փախստական բառը ավելի հեշտ է ամբարնում նույն արևմուտքում։ Ոչ թող փախստական դեր գնա։ Թող չշահարկեն ներքին քաղաքական հարցերում Եթե ես Ստեփանակերտում եմ, ներքին տեղանված մարդ եմ, Արցախի հանրապետության Հադրութ շրջանի բնակիչ, տեղանված եմ Ստեփանակերտում եմ բնակվում։ Նույն Հադրութեցին Երևանում ինքը պիտի հրճակվի որպես փախստական։ Բայց չի կարծում, եթե փախստականի կարգավիճակ տան, ապա հնարավորությունները ավելի մեծ են եւ բնակարանով ապահովելու զանազան տեսակետներից եւ Արցախից հարկադիր տեղահանվածները կգնան Հայաստան։ Ոչ, ասեմ։ Ես հնարավորություն ունեի եւ ընդեղ մնալու եւ ստեղ։ Ես ընտրել եմ ստեղ։ Ով որ ընտրում է ստեղ մնալը, ստեղ։ Գործը նի շատերին են գալու։ Բայց Ալիևների կողանը 25 տարի ներքին տեղանուածների հարցը փախստականների տակ աշխարհում մեկ դրոշ ասարքել փախստականների հարցը քաղաքական հարց է ու այդ տեսակետից հադրութի այդ հասարակական կազմակերպությունը բավականին մեծ գործ արել Ֆրանսիայի դեսպանատու այո գլխավորությամբ այդ կազմակերպությունը Ֆրանսիայի դեսպանատունը Ամերիկայի դեսպան Մարկի ներկայացրել են դեռ ընդունում այո ընդունել են պատասխանում են այնտեղ հարցը գնում է բայց խնդիրը նրանն է որ այդ հարցը չպիտի թողես մենակ հասարակական կազմակերպությունների վրա կամ մարդի կամքի վրա որ կամք ունի պայքարել թե չէ պետությունը Հայաստանի պետությունը պիտի մտնի դրա մեջ։ Արցախի ներկայացությունը այնտեղ ինչով է զբաղված, պիտի մտնի դրա մեջ։ Չգիտեմ, մասնակցություն կա թե չէ, ես այդ գործնեությանը մոտիկից ցանոթ չեմ։ Հետևում եմ, կապ պահում եմ, բայց մանրամասնություններին տեղյակ չեմ։ Պիտի պետականորեն այդ ամեն ինչը ամեն հասարակական կառույցների հետ միասին։ Երբ վտանգված է Արցախից մնացած այս փոքրիկ պատարիկի գոյությունը, անգամ բզկտված Արցախից մնացած այս փոքրիկ հատվածը չեն ուզում թողնել մեզ։ Դեօկուպացիայի կորցրած հողերը վերադարձնելու մասին խոսակցությունները արդիական են հնչում։ Միանշանակ մենք պիտի մեր իրավունք առաջերտին առաջ քաշենք առաջ Այն ինչ որ հիմա կատարում են նորություն չի, դա թուրքական ծրագիրն է, ընդհանրապես հայերին պիտի ոչ մի պետություն չլինի արդեն 150 տարի է իրականացնում էին այդ ծրագիրը հետևողական կապ չունի այնտեղ մեկ-մեկ ասում է սա Էրդողանը չընտրվի միևնույնն է դա նրանց պետական քաղաքականությունն է կա իրանք այդ անում են Նախճիվանը կտրեցին հետո Ղարաբաղը ու հիմքում ինչն է կիսելն է կիսելը շատերը չեն հասկանում նեղ անznական շահերից ելնելով, միգուցե այստեղ իրաց փոքրիկ իշխանիկներ պատկերացնելու ազգը պիտի մի պետության մեջ Այսինքն պարակտելն եք ուզում ասել։ Այո, ազգը պարակտելը գաղափարական բահա։ Չթողնել համախմբվի մեկ պետական կառույցի մեջ։ Այո, նաև տարածքով։ Վերցնենք Գերմանիայի օրինակը, եղել է երկու Գերմանիա, նենց էլ չի որ սովետի թաթի տակ արևելյան Գերմանիան չէր զարգանում, բայց նենց չէր զարգանում։ Երկու Գերմանիա միացել են շրագույն տնտեսությունից մեկն աստաց։ Հիմա դրա համար Նախճեվանը մեզանից կտրել են Ղարաբաղը կտրել են։ Հայաստանից են կտրել։ Որպես հայ ազգի, հայ ազգի հայրենիքի տեսակետից եմ ասում, Ղարաբաղը կտրել են, անդադ կիսում են, որ ազգի պոտենցիալը կիսեն։ Ու ազգի պոտենցիալը սկսում է ուրիշի վրա աշխատելը։ Ղարաբաղից գնում էին Բաքուն էին զարգացնում Նախճիվանից գնում էին Բաքուն էին զարգացնում։ Եթե իրավունքները արդեն ուրիշի ձեռին է, մտնողորդ ստեղծել ավեն ազգին։ Սիպում դուրս գալուց։ Նախճիվանը անվերադարձ կորած համարել։ Ոչ։ Ոչ։ Փետրվարի 20-ին 88 թվականին միջև մարզային խորտ նստաշրջանը լինելու շրջանային նստաշրջաններ են եղել շրջանային նստաշրջանների որոշումների հիման վրա մարզայինը արտահերտ Ադրուտում մենք հարցը դրել ենք, որ Ղարաբաղի հարցի հետ միասին Նախճիվանի հարցն ենք դրել։ Հիմնավորում ու նաև որ Նախճիվանում հայ չի մնացել, ու եթե այնտեղ հայ չկա, չի նշանակում այդ հարցը։ Արցախի հարցը հետ միասին Նախճիվանի հարցն ենք դրել։ Փորձել ենք մարզայինում այդ նույնը հասկացնել, դիմադրեցի միտքս նաև որ Արցախի հայությունը Արցախի հարցի հետ զուգահեռ Նախճիվանի հարց պիտի մենք տնենք անդադար։ Որտեւ նույն ճակատագիրն էր մեզ սպասում, նույն սովետական հանրապետության մեջ էին։ Նախճիվանը Հայաստանի կազմ ընդունելով, ինչ էլ կատարվել է մեզ հետ։ Մենք պիտի այդ հարցի դերևի թե մի քիչ ուրիշ ձև վերաբերվենք։ Այսօրվա վրա ինչ հանցանք կատարվել է մեր ազգի, չէ՞։ Սա կախված է Հայաստանի ստորագրությունից Դրա համար են ամեն ձևի փորձում Փաշինյանին ստիպել, համոզել, փաստաթուղթ ստորագրի, որը լեգիտիմացնում է այդ հանցանքները։ Այն որ չպիտի թողնի։ Երիտասարդները պիտի հասկանան, որ գիտեն թե գնան Ռուսաստանին բազարում 2 կոպեկ ավել աշխատեն, իրաց երեխեքը ապահովելն են։ Չէ, պիտի մնան այս երկիրը, ծաղկեցնենք, պաշտպանենք ու մեր իրավունքներին դեր կանգնենք։ ավարտվեց հայաց հաղորդաշարի հերթական 2022 թվականի նոյեմբերի 15-ի թողարկումը։